ऐं चयाऊं त ही क़ुर अॻियुनि जा किसा आहिनि जो उहे लिखाया अथसि पोइ उहे मथ सुबुह ऐं सांझीअ पढ़बा आहिनि